Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Dua Önce geçen hafta kısaca başlık olarak konu başlığı olarak hatırlatalım ne istedik Konu başlığı içinde de bunların başlığını söylüyorum inşallah Şimdi biz iki haftadır e, duanın önemine dair kabul edilen dua Müslümanın duasıyla alakalı böyle mevzuları işliyoruz geçen hafta şunu işledik kabul edilecek duanın şartları yani 5 tane şart yükledik eğer bu şartlardan herhangi bir tanesi olmazsa duanın icabet edilmesi çok beklenmez demiştik birinci şartlılık ülke ikrat olacak sadece konu başlıyor ikincisi acele etmeyeceğiz ama aceleden kastımız neydi? böyle şey Aceleden kastımız bir insan hemen duanın icabet edilmesinde acele etmesi caizdir. Ya Rabbi bana anında kıllar Mağazan neden? Çünkü mesela adam örnek verdi uçak, uçak düşüyor. Yani adam tabii ki o an isteyecek Allah'ın yardım etsin. Uçak düşmüş öyle değil. Yani duanın hemen istenmesini hemen kabul edilmesini Allah'tan isteyebilir duruma binaen. Adam baktığında aklı durmuş. Ya Rabbi beni kurtar da ne zaman kurtarırsan bil. Yani o an kurtar yoksa gideceğim o manada e, o zaman hadiste geçen e, acele etmemekten maksat neydi onu anlattık biz hadiste acele etmeyince ama maksat yani bir kere dua et bir kere dua etsin kabul olduğun ama sonra duayı kesiyorsun işte acele etmek müdür acele etmemek duayı kesilmek demektir çünkü e, örnek verdik Nebi Kasılan Bedir Savaşı'nda dua etti yani Nebi Kasılan'ın duası o an icabet olmasını istemek çünkü savaş anında değil mi? yağmur duası mesela yaptı Nebi Kasılan işte hiç inanmıyorum dersin çünkü o an ümmet adamı satmıyor ee, ikinci şart o zaman hiç acele etmemek duada üçüncü şart hayra dua etmek işte ya Rabbi e, şu kumar, kumar oynuyorsun ya Rabbi bunu ben kazanayım mecburi caiz hayır, hayır olacak yani ettiğin dua çağırdığın şey caiz olacak bunda belirttik yani mesela diyeceksin ki ya Rabbi bana hayırlı bir evlat nasıl olur hayırlı olur bu tip şeyler yani. E, istediğin şey hayır olacak haram bir şey olmayacak yani şart e, dua edersen şu kalbinde yakın olacaktır ne o? yani Allah duayı kabul edendir duayı kabul eder benim de duamı inşallah kabul edecek bu yakın olacak insanın kalbinde dördüncü o beşincisi de yemesi içmesi helal olacak bu adamın yani adam sallallahu aleyhi ve sellem haram diyor onun duasını kabul olması tek beşine merhabete geçirdiği şey için güzel tamam hepsinin delillerini söyledik geçen hafta bu beş tane şart Şimdi dikkat edecek olursak ismi üzerinde şartlıdır. Yani ne dua dua duanın olmazsa olmazı demek değil mi? Şart. Anlıyorsun hani ya bu bunun şartıdır. Yani bu bunun olmazsa olmazıdır. Şimdi duanın bu sefer adaplarını isteyeceğiz. Ee, işleyeceğiz. Yani kabul edilmesi ümmet istediğin duanın adapları vardır dikkat edin şartla adab arasında fark var yani şart olmazsa olmaz ama adab olmazsa olmaz olsa daha favorisi daha iyi tamam o yüzden onları e, şey yapmıyorum o yüzden mesela geçen hafta Gülay'dan mı sormuştum? Yani geçen hafta sormuştum mesela Güray abi demişti ki bu beş tanenin içinde niye şey saymadık? mesela Resulullah salat etmek dua önce biz dedik ki onu saymamızın sebebi duanın şartlarından değil çünkü illa salat etmek zorunlu bir Resulullah duaya başlarken ama duanın adapları kısmında sayacağız onu sünnet de Resulullah'a sallallahu selam verilmekten duvardan önce o yüzden adamları sünnet almış almış görün tarzına nasıl böyle farklı bir şey yapmış böyle bizimle göre şey göre göre onlara evet. ee, şimdi bu hafta duanın adapları şimdi Allah'ın izniyle eğer kişi dua ederken ki bunların hepsi çok basit adaplardır dua edersen bu adapları yerine getirirse Allah'ın izniyle yüzde doksan dört şimdi duası kabul ediyor yani olmaması çok zor ya yani bu kadar sen azap göreceksin Allah azze ve celle merhametlidir rahimdir duaları kabul edendir o yüzden Allah diyor kâle rabbukumu du'uni Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de sizin duanıza icabet edin e şimdi Allah diyor ki duaya icabet edin o e demek ki Rab duaya icabet eder ha ama bizden de eksiklik var ki o, o engel oluyor ya bu adabında bir eksiklik ya bir şartında eksiklik vesaire o yüzden kısaca bunları bilirsek e, inşallah şey yaparız e, daha böyle Allah'ın kabulünü dua etmiş oluruz bu da kabul olur inşallah birinci adab arkadaşlar dua ederken kişinin yapması gereken birinci adab duaya başlamadan önce Allah'a senada bulunmak övgülerde bulunmak şimdi Allah'ın kendisine ne ayet bir mesela özellikleri var sıfatları var işte rahmet eden merhamet eden güç sahibi olan her şeyi yaratan görün görün sahibi bunlar nedir Allah'ın özellikleri bunları bunları böyle bildirerek ya Rabbi sen büyüsün ya Rabbi sen kudret sahibisin dua etmeden önce onu öleceksin Allah'a çünkü Allah tabiri caizse neye bakar yani senin ona ne kadar istikrar olduğunu göstermeni ister Allah Azze ve Celle o yüzden e, bunlar duadan önce görülmüş tamam o zaman biz dedik ki Allah'a sema etmek şimdi dikkat edecek olursak şu ara, e, e, şu ara suresinde ayet var şimdi Allah dua fiyatını zikrederken şöyle diyor e, yani bizden şunu söylemeli diyor mesela örnek olarak ellezi halakani fehuve beni yaratan odur bana hidayet verecektir işte Allah öğretti Vellezi huve yut'emmini bir ve yut'emmini O da beni o, o beni doyurandır Bana su verendir Zihni giderendir Beni sunayandır Ve izâ merittu sehuve yeşkini Ben hasta olduğum zaman o bana şifa verir Bakın Allah'a bir övüyorsun Vellezi yumituni sümme yahiyemi O Allah'tır ki beni öldürür beni diriltir bunun gibi bak, baktığımız zaman şu ara suresinin mealetin 78'den e, 78'den 87'ye kadar okuyun hep Allah'a övgü var bu ayetlerden ne anlıyoruz demek ki dua edildiği zaman biraz Allah'a övgüde edilmemiz lazım mesela elimize Yarabbi sen niçin yeri böyle yaratansın her şeyin sahibisin güç kudret sahibisin ve Yarabbi alçaltan sensin yükselten sensin fakirleştiren sensin zenginleştiren sensin senden öte bir şey yoktur sen hepimizin üzerine kahretsin böyle Allah'a övüyorsun sonra kendine isteyeceksin o zaman birinci şart neymiş arkadaşlar adabı göstermiş Allah'a karşı inşallah bu birinci şart adab hatta bir tane hadis var ee, e, hadiste diyor ki yani Nebi Tatlı'nın mesela dua ederken edepten yani edebe dair söylediği sözler var ee, adam bir tane adam Resulullah Sallallahu Aleyhi bir adam giriyor e, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namaz kılacak ama diyor namaz kılıyor e, sonra diyor ki Allah'ın yolu Allah'ın nasıl bildi Allah'ın beni bağışlıyor Allah'ın nasıl Allah'ın bana rahmet ediyor sonra Resulullah Sallallahu diyor ki birisine yok yok adama bir daha adama e, diyor ki aziz eyyuhel musallim ey namaz kılan kişi acele etsin diye sonra hemen e, Allah'ım işte bana merhamet eyle beni bağışla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey hadis sallallahu aleyhi ey namaz kılmış hadise acele et e, diyor ki e, sen namaz kıldığında ve oturduğunda Allah'a hamd et Allah'ın hak ettiği şeylerdir söyle Allah'a hamd et ve benim üzerine salat yapıp sonra dua et şimdi demek bu salat da var adamlık biraz önce gelmedi o zaman bu hadise de anlaşılıyor? O zaman Allah'a kavak ve şey, Allah'a senaat etmeminden Hatta e, başka bir adam geliyor sonra Mesela burada namaz kılıyor Aynısını yapıyor Bu Allah'a hamd ediyor Ve Nebi Fasaleme kavak yapıyor adam Nebi Fasaleme gün diyor Diyor ki eyyuhel musalli O da Ey diyor namaz kılan kişi Sen dua et Çocuk sen icabet olmalısın Sen dua et sen icabet olmalısın Bu hadis bu hadis bunların hepsi de sahih rivayetle o zaman birinci adak ne dedik arkadaşlar birinci adak Allah'a kenarda yakın o yüzden şart dua ettiğimiz zaman bunu böyle aklımıza tutabilirim önce böyle bir iki kelime de olsa Allah'a kenar edelim ikinci adak Esselatu alem nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı duyuyor dua eden bir adamı ee, Allah'ı temcid etmiyor yani Allah'ı yüceltmiyor Allah'ı övmüyor yüceltiyor şeyler söylemiyor ve Nebi Tasarlan'ı ve Salah falan da getirmiyor bu adam sonra e, e, Nebi Tasarlan diyor ki sizden bir diyor namaz kıldığı zaman Allah'ı yüceltmekle ünlamakla başlasın sizden bir e, dua ettiği zaman pardon sizden bir dua ettiği zaman ne yapsın Allah'a temcil etsin yani Allah'a icap şeyler söylesin öyle şeyler söylesin Allah'ın sıfatlarını ee, ona senada bulunsun sonra ne, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine salat ve selam getirsin ondan sonra da dua etsin istediği gibi istediği gibi dua etsin o zaman bu hadisten de ne anlıyoruz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmek lazım hatta sana acayip bir şey var e, hadis var Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kullu duain mahcubun bütün duanın önünde ne vardır? hicab vardır yani şey manasında bütün dua, duanın önünde engel vardır bütün duanın önünde engel vardır hatta insan ya anem nebi tutan ta ki nebi sohbetlerine salat dokunuyor yani demek ki salat dokunmuyor biraz duanın kadrini ne yapıyor? Eşitiyor. yani e, kabul olmasına biraz böyle zedeliyor bu muhabirler Hı? Nebi sayı rivayetlerle burada şimdi dikkat edecek olursak şöyle bir işgal gelebilir arkadaşlar en sevdiğim söylediğim tablada ne var Nebi Toplan diyor ki örtü vardır engel vardır ta ki talak yapımları sanki bu şartların kısmında zıplanılması lazım gibi görünüyor değil mi Şimdi dedi ki duanın şartı değil ama hadiste baktığın zaman sanki duanın şartı çünkü önünde bir engel geliyor. ama alimler bir işgali sormuşlar ee, nedir mesela bir kayda vardır fıkıhta hatta akilere de bu kayda vardır bir mevzuyu anlamak için o mevzu hakkındaki mesela rivayetler toplanır onu öyle bir hüküm mesela ne diyor diyor ki ben örnek verip sosyal yaşantımızdan daha yanlış şey. benim çözüm kayanda oluyor ben bu örneği sıkıntı veririm böyle e, basit olduğu için çözüm var elde diyorum ki oğlum yarın e, işte yarın gidip marketten alışveriş yapıp eve gelecek şimdi baba olarak benim bu lafızlarımı çocuğa ne ifade ediyor emir yani çocuğuma bir şey yapmasını emrediyorum değil mi bu lafızları ama dedim ki aradan bir iki saat geçti bir lafız daha kullandım dedim ki oğlum sen yarın e, yani eğer senin için müsait sen bir markete gidip alışveriş yap şimdi ilk lafımla ikinci lafın arasında biraz fark var değil mi? İkinci lafında böyle ne yaptın? Emri emir olmaktan çıkardın böyle biraz daha yumuşatıcı hale getirdin. O zaman demek ki benim oğluma ilk söylediğim laftan ne anlaşılıyormuş? Benim oğluma onu kastetmiyorum. İlla gitmek zorundasın onu kastetmiyorum. Neden? Çünkü iki lafın birbiriyle toplandığı zaman e, ortaya çıkıyor. Şimdi e, dinde de böyledir. Bazen Allah Resulü bir şey emreder ama ve illa emir emir değildir mesela bir örnek Kur'an'dan verim anlaşılsın diye aklıma gelmişken şimdi cumadan önce arkadaşlar alışveriş yapmak veya rızık aramak çalışmak farz mı? farz değil mi? o yüzden o günü tatile ayırabilir normal nesilse farz değil ama Allah Kur'an'da ne diyor? ey iman edenler cuma günü müdahale edildiği zaman ne yapın? Allah'ın hükmüne koşun diyor şimdi Allah'ın hükmüne koşun bu emir mi? emir o zaman emri yapmamız lazımdır yani alışveriş malışverişi açığı bırakmak zorunda çünkü Allah emrettiği zaman yapmak zorundayız Resul de emrettiği zaman yapmak zorundayız değil mi? doğru mu? şimdi e, çünkü neden Allah Kur'an'da ne diyor? Allah da ne emrettiyse onu yapın Resul de size neyden yasaklanırsa ondan yasaklanın ne emrettiyse Resul onu yapın o zaman Allah'ın ve Resul'ün emirlerine içildiği için yapmamız gerekir şimdi Allah Cuma suresinde dedi ki Cuma'ya taşın bakın şimdi ayetin devamına dikkat edin diyor ki ayetin devamına yani cuma olayı bitiyor sonra da dönün Allah'ın mutlu aramaya emrediyor yine Allah peki şimdi burada emir var mı? emir peki bir insanın cumadan sonra çalışması var mı? yok ama Allah emretsin ne yapacağız? Alimler diyor ki bunu anlamak için Cuma'nın öncesiyle öncesine bakar. Öncesinde alıkoyuz neydi? Rızkı aramak neydi? Kimmetti, rızkı haktır, fazlıydı. O zaman da aynı hükmü alır. Bunları kaybediyor. Yani demek istediğim böyle bir rivayetleri topladığınız zaman hüküm ortaya çıkar. Bu da böyle. Şimdi Nebi Sefem diyor ki her duanın önünde bir engel var. Ama bu engel olmazsa olmaz bir engel mi? Yoksa böyle bir engelden maksat böyle duanın değerini bitiren mı? Lafları topladığımızı anlıyoruz ki Nebi Sakalyan'a kulak kulak kaldı. Neden? Çünkü bizim ve sahabelerin e, dualarını duyduk. Nebi Sakalyan'ın dualarını duyduk yani naflarda, hadislerde falan. Baktığımız zaman hiç hiçbirinde kulak kulak yani bir sonunda kulak kulak yok mesela. Demek ki şart değil. Demek ki o zaman rivayetleri topladığımızda buradaki emir Hani az önce ölümü emrettin ya mahsettin Onun o emir, emir gibidir yani Anlatabiliyor muyum? Rivayetlere toplumda alimler böyledir O yüzden bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve getirmesi duası batıldır diyorsun bir şey söylemiyor Bunu anlıyoruz bir şey O zaman üçüncüsü ne arkadaşlar? Şey ikincisi ne arkadaşlar? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve şu da duada çok önemli şunu da yaparsak inşallah duanın icabet edilmesine sebep olabilir bu günahlarını itiraf etmek Allah'a bana işte ben günahım var ben böyle böyle yaptım böyle böyle öpüşüm var benim günahlarını duada itiraf edin mesela Allah Kur'an'da ne diyor mesela Arap sözünde Rabbena e, diyor ki e, e Rabbena zalemna enfusena Rabbimiz biz ne yaptık kendimize zulmettik bak itiraf var burada görüyor musun kendimize zulmettik ve elinden takdirlama ve takdirlama eğer sen bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen ve de mine kafirin biz müstahane oluyanlardan oluruz bakın diyorum hemen ne yapıyorlar ne yapıyorlar günahlarını itiraf ediyorlar demek ki demek ki aleyhisselam demek duanın adaplarından bir tanesi o zaman artık şöyle yapacağız mesela ve biz e, Rabbimizin bizi bağışlaması için sıkıntıdayız, günahlarımızın farkındayız. Bağışlaması için bir dua etmekteyiz. Önce bahsediyor Allah'a Allah'ı övmeye. Sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sonra duamızı itiraf etme. Ya Eymen sen ne diyorum? Ya Rabbi ben aciz kılım. Ya Rabbi sen olmasan ben helal kılım. Çok günahlarım vesaire. Günahlarını itiraf etmek Allah. Bu da Kur'an'da bir zaten ee, mevcut hatta Nebi Sofya'nın Ayşe radıyallahu anh bir üst kadısı var Ayşe radıyallahu anh'ın zina suçu atılan e, rivayet e, hadisi derler ona e, orada Nebi Sofya'nın diyor ki amma ba'd ya Ayşe bundan sonra diyor ki ey Ayşe innehu kad belagani bana ulaştı ki anki senden ceza ayak senden bana böyle böyle yani senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı diyor diyor ki fe in kunte Be beri etin eğer sen bundan beriysen yani sana bu şöyle senin hakkında bir söylenen şeylerden eğer sen beriysen Nebi Sosyan'ın haberi yok Allah bilmeden Nebi Sosyan'ın bilemez kalplerdekini şey, veya Nebi Sosyan'ın e, hiç bir gaybı bilemez bir şey bilemez yani şu an mesela Nebi Sosyan'ın ne yaptığını bilmiyor yani çok büyük yanlış anlaşmalar var yani Nebi Sassan'ın bizim Arabinin diyor her şey bunlar Allah korusun böyle bir şey yok yani ha Nebi Sassan'ın salak kesin ki Allah ne yapar bizimlere sana ulaştırır onda bir sorun yok ama Nebi Sassan'ın şu an bizi duymaz bilmez hatta havuzun başına geldiğinde sen onların ne yaptığını bilmezsin diyor hadiste geçtim sen onların ne yaptığını bilmiyorsun diyor vesaire tamam şimdi e, diyor ki o yüzden Ayşe radiyallahu anh'a bak Nebi Sallam bilmiyor demek eğer diyor sen bundan bölüysen Feseyyiderri utallah Feseyyiderri şey, e, utallah Allah sen bundan bölüysen Allah seni bundan beri edecektir der ve in kunte emler ve in kunte emlerti eğer sen bu günaha irtikab etmişsen bu günah işlemişsen festağfirillah Allah'a tövbe et ve tubi ileyh ve ona yani Allah'tan bağışlanma mahsulet eder ona tövbe et fe innel abde muhakkak ki kul muhakkak ki kul izâ yasalefe itiraf ederse bakın dikkat edin kul eğer itiraf ederse sümme tövbe sonra tövbe ederse tövbe Allahu aleyh Allah onu tövbe edin şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne Ayşe radıyallahu dedi ki ey Ayşe senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı eğer sen bundan beriysen Allah seni zaten temize çıkaracak sen bundan temizden Allah seni zaten temize çıkaracaktır ayet indi zaten temize çıkardı Allah'ın eğer sen günaha irtikat etmişsen Allah'tan mazeret ile ve ona tövbe et çünkü kul eğer günahlarını itiraf ederse ve tövbe ederse Allah da onu yapar tövbesini kabul eder bu hadisten de ne anlıyoruz gitme demek günah itiraf etmek Hazreti Efendimiz sünnetinde değil ancak Kur'an'ın emredi Kur'an da bunu bize Allah çömlenin Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a sen e, e, itiraf edeceksin Kâr ne kadar Allah düşemek yani bu Allah biliyor diye değil yani hani bunun neye benzer hani gece gündüz melekleri vardır değil mi gece gündüz melekleri insanların namazlarını takip ederler diyor ki Allah'a çıkarlar bunlar Allah'a söylemek tutulma halde Allah bildiği halde onlara sorar sunma bildiği halde bu Allah'ın hikmetindendir Allah melekleri kaynatmış yazan melekler değil mi? Allah onlara muhtaç olduğu için yok muhtaç olduğu için değil neden? Allah'ın hikmetinden dolayı çünkü Allah'ın isimleri var sıfatları var isimlerinden bir tanesi ne? Hakim Hakim ne? Hikmet sahibi yani Allah'ın yaptığı her şey bir hikmetidir yerli yerindedir o yüzden hikmetlerini Allah arzalarına verir dördüncü adam arkadaşlar el-azmı hani fil mesele yani ister, istersen e, azmetmek, azim göstermek istersen çünkü Nebi Sallallahu diyor ki sizden birisi dua ettiği zaman اِذَا دَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمُ الْمَسَلَ sizden birisi dua ettiği zaman ne yapın? istemede azmetin yani şöyle demesin yani istemede azmetin ya Rabbi bana ver desin yani bana ver Zara bir istiyor şey hani kesin Yani şöyle demesin diyor وَلَا يَقُولَنَّ اللّٰهُمَّ اِنْ شِئَتَ فَعْتِمْ Ya Rabbi eğer dilersen bana ver Böyle demesin Ya Rabbi dilersen bana bunları ver Yok biraz ısrar etsin istesin yani Tamam ısrar edin duada Çünkü Allah böyle ve o kadar yani zengin ki Anlatabiliyor muyum? Yani ya Rabbi istersen dilersen ver hani yani bir tane çok mu böyle zenginiz ya Rabbi işte yani aslında ben evet pek mutlak değilim ama işte sen Elazığ'ı konuşken bu olmaz. Biz fakiriz yani. Fakiriz yani. Biz aziyetimizi belirleyeceğiz ve üzerine gideceğiz. Ya bana ver. Ben istiyorum ya Rabbi Tamam o yüzden Necip Basalar diyor ki şöyle demesin yani e, Allah'ım ben işe yapasın ya Rabbi e, eğer sen bana ver e, sonra diyor ki فَاِنَّهُ لَا مُسْتَقْلِحَ çünkü Allah'ı yani ikraha sokacak bir hadiste de e, ki bu hadis Bukhari zaten başka bir hadiste diyor ki o hadis bu hadis de Bukhari la yekulenne ahadukum sizden de şöyle demesin Allah'ın kulli inşi Allah'ım eğer dilersen beni bağışla demesin lafız Allah'ıma aksın desin ve Allah'ım beni bağışla desin Allah'ım merhamni inşi de demesin diyor mesela ya Rabbi dilersen bana merhamet eyle böyle demesin diyor hatta diyor ki ya aziz mesele bilakis isteği ne yapsın tevkit ettirsin işlesin yani ya Rabbi beni o zaman arkadaşlar dördüncü şey azmetmek duaya azmetmek ee, kaç tane abat arkadaşlar Tek, e, yani tespit edilmiş alimlerin tespit ettiği kadarıyla e, bayağı adat var yani bu bundan artık sayabildiğimiz kadarını sayacağız ezana kadar gider yani ezana var mı? Beşinci adam arkadaşlar Almanı ki el-iktaru Yine duayı fırrafa Rahatlık anında, bolluk anında, rahatlık anında çok dua Rahatlık anında bir tane mutlak anlamda dua etti sizin anlamını dua edin yok yok sen rahatlasın bak şimdi sen rahatlasın değil mi? rahatını Allah bozabilir mi? Getir o zaman ya rahatını bozma rahatını bozma vardı ya yani e, Allah yani sünnette ne de gelmiş duada ne yapmak dikkat etmek rahatlık anında duayı duayı çoğaltmak çünkü diyor ki e, Ebu Hureyre'den bir hadis var Nebi Sasselen diyor ki diyor ki men sarrahu en yestecib Allahu lehu inde şedai bakın ama sebebi nedir kim Allah'ın kendisine zor anlarında şiddetli anlarında yardım etmesini icabet etmesini isterse lazımın ne e, isterse kalbiktir dua kırra rahatlık anında duayı sağlar şimdi şiddetli anlamında duasının kabul olmasını isterse çünkü neden aslında bakın burada bir düşündüğünüz zaman şöyle bir hizmet çıkıyor şimdi rahat olan insan duadan rahatsız kalıyor yani mesela diyelim ki zengin insanları düşünün mesela hangi zengin insan bir kadar para ya Rabbi ya onu özür bana verirler bu şeyden değil mi? veya ya Rabbi ya Rabbi bana bunu ver bunu ver zaten adam yani dünyalısın mesela çocuğum şey zaten adam rahatta değil mi? o zaman ne oluyor rahattaki adam? ibadeti kesiyor çünkü dua ibadet anlattık ya bunu ibadeti kesiyor e sen rahatta da Allah'ı hatırla ki sen rahatta da Allah'ı hatırla ki rahatta da Allah'tan iste ki Allah sana ne yapsın? Senin sıkıntılı anlamında sana yardım etsin çünkü aksi halde yani her rahat olan ibadeti yapacaksa ne helak olacak bize olmaz ümmet helak olacak bize olmaz o yüzden rahatlık anlasın Allah'tan dua en azından tüm istersin ya Rabbi benim bu sen benim rahatımda olma ben de senin yolunda devam edeyim ve aynı öyle yani hani şimdi kendi, kendi istemeye de özellikle burada biraz ne var işaret var aslında çünkü eğer rahatlık anında isterse şiddetli anında da ne yaparlı ona yardım eder o yüzden bu hem başkası için istemeye girer hem kendi için istemeye girer çünkü bu başlı başına bir ibadet olarak düşünelim aslında başlı başına bir ibadet olarak düşünelim aslında Aynı hadisi söylemiş olur. Kim kendisi için istediğini, mümin kardeşini istemezse iman etmiş olur. Ama ne manada bu? Yani asıl iman, imanın aslından bahsetmiyor. Kamil bir iman etmiş olmaz. Yani iman bir şey olur. Bunu görür, nasıl görür? Bu bir dünyayı bahsediyor başkasından istemeyi mi diyorsun? ben şu anda hafta istiyorum ama ben yeni haftalıklar diyorum kullanımlar yeni yurtlar bir karnesinin yeni bir sabit hakkı var şimdi dua-ı muslimin muslim müstecab ediyor Müslümanın Müslümana duası nedir? İcabet olur Şimdi bir, bir insanın kardeşi için istemesini Allah ne bir icabet olur diyor Bu Kur'an'da ne diyor bana dua edin ki duanızı icabet edin Tanrı'nın istediğine ne yapıyor? Duayı icabet ediyor Müslümanın kardeşinin istemesini icabet ediyor O yüzden zaten mesela biz Müslüman olarak üç şeyi sebepsiz kılabiliriz aramızda Ne? Birincisi yani Allah'tan istersen bir şeyi araya vesile kılabilir Sadece bir şeyi Bir şey dışında başka vesile kılamıyor Bir Ya diyeceksin ki Ya Rabbi bir amel yaptım yani çok güzel bir amel yani ne yaptım diyelim ki birisini hacı yolladım en basit bu ne büyük bir amel tamam mı tuttum dedim ki ya Rabbi bugün başına bir şey geldi ya Rabbi ben birisini hacı yollamıştım tamam mı bir sünnette var ben birisini hacı yollamıştım eğer bu senin yanında yakınlığında mahsulsa ve sen bir ihlası yaptığını ya Rabbi kabul ediyorsan benim bu amelimle benim ne yap şu şu şu sıkıntımı gidersin o zaman bir kişi salih amellerini ne yapar? ki bu Nebi Kasan'ın sünnetinde böyle salih amellerini Allah'a bildirerek salih gördüğü amelleri Allah'a bildirerek Allah'tan bir şey öğrenir bu birinci Yok bir mağara olayı var orada şey mağarada kışıyor birisi diyor ki ya Rabbi ben böyle böyle yaptım mağara e, şey düşen kara açılıyor Bir diyor böyle tamamıyla açılıyor oradan çıkıyorlar vesaire bu sünnette var o zaman birincisi ne arkadaşlar ee, birisi kişinin tabi amelini vesile kılması ikincisi Allah'ın bütün sıfatlarını araya e, vesile kılması mesela bağışlanma bize indireceksin ya Rahman bana merhamet eyle yani bize merhamet edeceğim Allah hangisini kullanacağım rahmet edemezsin diyorsun ki ey Rahman bana merhamet eyle bağışlanma edeceksin Allah'a hangisini kullanacağım Allah'ın bağışlayan ya Rahul bana merhamet eyle mesela rızık isteyeceksin Allah'tan hangisini kullanacağım rızık ya rızık bana rızık rızık etsinler çünkü ne diyor Allah evet lillahi esma'ül hüsnü ted'uhu biha en güzel isimler kimindir Allah'ındır Allah'a o isimlerle beraber diyor Kur'an'da bu da önemli üçüncü de işte abimiz söyledi Müslümanın duasıyla ne yapmak? Gidiyorsun salih bir insana Diyorsun ki ey kardeş Yani şöyle demiyorsun ya Rabbi bu salih insanın mesela oraya karıştırmıyor Diyorsun ki gidiyorsun bir zaten gitme diyorsun ki e, e, Salih bin her ey kardeşim bana Allah için dua etmişim hani bir ya kardeşine bana benim için dua etmişim onun duası da tevessülde bulunsun çünkü Nebi Sallallahu mesela e, Nebi Sallallahu hayatında ne yapıyorlardı görüyorlardı Nebi Sallallahu duasını istiyorlardı Nebi Sallallahu öldü Ömer'in hatta neydi e, ey ya Rabbi biz Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemle onun hayatındayken senden istiyorduk yani onun duası şimdi Nebi Sallallahu öldü Şimdi onun amcasıyla sana yöneliyoruz amcasının duasıyla Nebi Sassan'ın amcasından dua yapıyorlardı Salim'den İbn Abbas amcasından dua ediyoruz İşte bu, bu olayla alakalı yoksa bu direkt sünnette kesin edilen bir şeydir Müslüman kardeşinin duasının icabet edilmesi O sana dua ediyor senin duanın icabet edilmesini öğretir İşte bu üç, üç tane yapıda başka yapıda Üç yapıda araya koyabilir bir şey dua için evet o zaman arkadaşlar beşincisi neymiş duada rahatlık halinde duayı çoğaltmak altıncı ada üç kere dua etmek yani ne manada mesela dua diyorsun ya mesela bağırsın ya Rabbi beni bağışla ya Rabbi beni bağışla ya Rabbi beni bağışla bu şekilde mesela istediğin özel şeyleri, özel şeyleri mesela üç kere tekrarlamak duanın adaplarından çünkü mesela e, Nebi Sefem diyor ki Allah'ın kureyşi sana bırakıyorum Allah'ın kurası sana bırakıyorum Allah'ın kurası sana bırakıyorum üç kere dua eder mesela Nebi Sallallahu çok var evet. Allah'ın Ebu Cehil'i sana havale ediyorum mesela dediği gibi sonra Uzbek bir Rabia'yı sana havale ediyorum Şeyde bir Rabia'yı sana havale ediyorum Velid bir e, Uzbek'i sana havale ediyorum Ümmiye bir Halef'i sana havale ediyorum Ne gibi yani Evet. Ee, yedinci şartlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle hüküm zamda bulunmak hüküm zamda bulunmak yani böyle kötü zannedin demiş tabi Allah dersi o hadis söylediğine bir bakalım ne diyordu Allah ve entum mutluna bir icabet siz Allah'a dua edin ve icabet edileceğinizi yakın bir şekilde kalbiniz yakın olduğu halde dua edin o yüzden Allah hükmüzanda da bulunacak ondan sonra yedinci e, sekizinci adaplardan bir tanesi cevabı el kerimle dua etmek yani özel kelimeler seçerek böyle sünnetteki özel lafızları seçerek dua etmekte bunların arasında üçüncü adaptan bir tanesi adaplardan bir tanesi arkadaşlar korkuyla ve umarak Allah'tan dua edin korkuyla ve umarak yani kişi dua ederken kalbinde hem korku olacak hem böyle şey korkusu olacak yani böyle zeminlik tamam mı korku olacak böyle hem de talep olacak Allah'tan rahmet olacak ikisi bir arada olacak çünkü Allah e, Enbiya Suresi'nde buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de İnnehum onlar kâmi müşarirene fil hayrat onlar hayırda ne yapıyor hayırda koşuşurlardı Böylece o memelize dua ederlerdi Gazadan ve rahadan Umarak ve korkarak Ve kanulene, ve kanulene karşı Bize karşı kuşun içinde oldular Korkun içinde oldular onlar ya Allah'ın O zaman e, 9. adabı da bu arkadaşlar e, 10. adaplarından bir tanesi kızı yükseltmemek Bilgi, sesi kısmak mesela e, Allah'ın buyurduğu gibi Rabbekum tezarruan okuyor siz Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin onca adapta e, onca adat olarak arkadaşlar alimi olmuş yani e, bu kadar e, adat e, ondan sonra 10 binci adat yine alimlerin dediğimiz gibi Allah'ın bütün sıfatlarıyla dua edin mesela edersen ya Rahman bana rahmet eyle ya Rahman bana bağışla ya Rezzak bana rızık ya Şafi bana şifa ya Hadi bana hidayet bunun gibi Allah'ın isimleriyle dua etmek çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor Billahi etmâni kısmâ fedeûhu biha en güzel isimler Allah'ındır ona o isimlerle dua edin 12. adam kalbin etine başlayarak dua edin bu önemli arkadaşlar Şöyle çok dua edin anana babana çocuklarına arkadaşlara kendin etinle başlamak bu da dua e, adetlerimdendir çünkü e, Allah Azze ve Celle e, ee, kullarından kitabında haber verirken şunu söylüyor ki Rabbena eksilene Rabbimizi bağışla ve ihvanine ve kardeşlerimizi de bağışla ellezine sabahına bizden önce gelen nasıl gelen iman Rabbimizi bağışla ve bizden önce iman mümin olarak gelen imanı kardeşlerimize ne yap? Bağışla önce neyle başladı? kendi nefsimizde bu da Kur'an bunun ee, bahsediyor sonra ee, Rabbena ekfirli ve li valideyye ve li mu'minine yevme yekumul hisab bu iki dualar var mesela İbrahim suresinde ee, Rabbim beni bağışla ve analarımı bağışla ve müminleri bağışla hesap bakın buraya mesleğiyle bak yine Allah Kur'an'da buyuruyor ki vestakil eden bir günahların için istiğfarda bulun ve li mu'minine ve müminler mümin erkekler mümin kadınlar için de istiğfarda bulunca Allah'ın emriyle duada bakarsak çok istemek çok istemek duan adaklarından böyle zaten dua, dua hakkındaki dualara baktığımızda bunlar ne oluyor çok istemek onda e, 14. şey 14. şey de arkadaşlar e, adakta sizin ve şey tekrar ondan sonra baktan sonra hayır senin hayırlı şeyler yani, yani mesela ya o kadar çok şey söyleyeceksin hayırlı yani bunun hayatlarının çağrısı ya Rabbi bunun bunun çok anlamı varsa onun hepsi yüksektir çok yani bunları çok atacaksın ya Rabbi dua kelimeyi fark etmek gerek para da alanlar ister istediğin kadar 10 tanesinden 100 tane söylesen bak her ne kadar söylesen o kadar sağlıklı neden? 3 tane söylesen belki o kabul edilmez ama 100 tane söylesen belki o yüzden hani yüzde orma artış eder 2-3 taneye denk gelir bunun o manada şeydir yani hayır aynı ne şekilde ee, arkadaşlar ee, 14. adapta kendini böyle garibanlaştırmak hatta böyle ağlamaya dair çalışmak ee, üzerine görünmek vesaire bu da duanın adaplarındandır çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam için çıktığında İstisası istemek için çıktığında Kadarlı ve e, tevazılı şekilde çıkardı Kendini adındıra Yani bu konuda şimdi son adabı da söylüyoruz Zaten söylüyorum inşallah e, icabet vasıflarını aramak Duanın mesela icabet edilen vasıfları var onu aramak Ama bu ne? vakitte gitmeyenler şimdi hangi vakitte ise onları dakikasının yukarıda artık oradan görüyor ama bu adam olarak e, yani önemli vakitleri dua için seçmek inşallah yeterli olur cuma vakti ama o cuma vakti var ya subhanallah şöyle bir kitap var şu kadar kalın yani e, şu kadar kalın sadece bu cuma olayında bir icabet vakti var o ne zaman o kadar alimler ve tanrı böyle şey Tamam mı? Ama inşallah madde hükümden sonra. Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.